fabalagha dhalika an-nabii sallallahu alayhi wasallam zikamfikia habari hizo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam faqal akasema nafikiri tulisimamia katika eneo hilo akasema law istaqbaltu lau ningelijua law istakbaltu lau ningelijua min amri katika jambo langu hili min amri katika jambo langu hili mastadbartu ma yale mambo ambayo stadbartu niliyokuja kuyajua mwishoni mastadbartu yale ambayo nimekuja kuyajua baadaye kivipi mtume swalla salam baada ya kuambia masahaba ya kwamba walokuwa hawakuja na wanyama hapa basi watahalluli wao wafanye umra peke yake wavue ihram wafanye kila la halali mpaka wakutane na wake zao kwa mtume swalla salam akawa ameona masahaba wengi wamekuwa katika hali ile na wale walokuja na wanyama tu akawa halu anasema mastadbart mambo ambayo nimekuja kuyajua baadaye lakini hapo mwanzo sikujua hii situation ndio akasema law istaqbaltu lau ningelijua kama alivyofasiri ibn Uthaymeen katika sharhi yake anasema e, lau istaqbaltu law alimtu min qabl lau ningelifahamu mwanzo mastadbartu yale ambayo nimekuja kuyajua hivi mwishoni ma ahdaitu basi mimi nisingelimswaga mnyama nisingelitoka na mnyama kuanzia dhul hulaifa kuja naye hapa ma ahdaitu walaula anna ma'iya alhadiya lau kama kuwa yani lau kama mimi sina pamoja na sina, yani, siko pamoja na mnyama la ahlaltu ningetahalluli ningevua ihram ningefanya mambo yote yale ambayo yalikuwa yameharamishwa katika mtu anayofanya hiramu nam wahadhat Aisha bibi Aisha akapata hedhi wahadhat Aisha mama Aisha akaingia katika siku zake na kwa mujibu wa sharhi za hadithi zinasema kwamba bibi Aisha alipata siku zake ka katika hali ambayo ilikuwa kabla hajafika yani katika ile ibada zenyewe zile au kuingia katika ibada yenyewe kama alivyosema Sheikh Uthamin e, katika sharhi yake anasema anasema hadhat wa kana haidhuha na ilikuwa hedhi yake mama Aisha bisarfi kabla kudumihi makkah biyaumi yani ilikuwa ni kitambo kidogo tu kabla ya kufika maka kwa siku hii moja kwa hivyo ilibakisha siku moja tu kuingia mji wa maka bibi Aisha ndiyo akapata siku zake hii ndiyo maana ya kwamba fahadhat eh, bibi Aisha akaingia katika siku zake lakini ilikuwa kabla ya kufika maka kwa muda wa siku moja kabla ya kufika hapo naam fanasakatil manasik akafanya ibada au matendo ya hija kullaha yote fanasakati almanasik ni kwamba akafanya almanasik ni matendo ya hija matendo ya hija yako mengi sasa bibi Aisha fanasakat akafanya matendo hayo ya hija ya ibada kullaha yote ghaira isipokuwa annaha lam tatuf hakufanya tawafu annaha lam tatuf isipokuwa ni kwamba bibi Aisha hakufanya tawafu bilbaiti yani kuzunguka alkaaba lakini mambo mengine yote yale eh, labda tuseme katika ibada ya hija kuna masala ya watu kwenda Arafa kuna masala ya kwenda Muzdalifa kuna masala ya kupiga mawe kuna sasa yote haya bibi Aisha aliyafanya ghaira annaha lam tatuf bil bilbaiti isipokuwa hakutufu yani hakufanya ile tawafu maana al kaaba falamma tahurat alipotahirika falamma tahurat alipotahirika watawafat bilbaiti na akatufu al kaaba qalat akasema ya rasulullah ewe mjumbe wa allah ya rasulullah ewe mjumbe wa allah tantaliquna bihajjin wa umratin wa antaliqu bihajji anasema tantaliquna yani tarjauna ila almadina mnarudi madina mnaondoka mnakwenda zenu bimaana pamoja na yeye ni kwamba ibada hii yashamalizika kwa tamtalikuna mnaondoka kwenda Madina yani mnarudi kama alivyoandika Ibn Uthaymeen katika katika sharhi yake tadhhabuna raji'una ila al-Madina ni kwamba mnarudi katika mji wa Madina tamtalikuna bihajjin wa umra mmefanya ibada ya hija peke yake wa umra peke yake bimaana masahaba wengi walifanya tamattu walifanya umra wakatahallu baadaye wakaja wakafanya nini ibada ya hija bibi Aisha yeye akawa hakupata fursa hiyo kwa hiyo akawa na tantalikon mnaondoka mnarudi Madina bihaji mmefanya hija wa umra tena umra yani mtamattu wa antaliqu bihaji mimi nimefanya hija pekee wa antaliqu bihaji mmefanya ibada ya hija pekee fa amara Abdurrahman bwana mtume sallam akamwamrisha Abdurrahman bin Abi Bakr Abdurrahman Abi Bakr huyu ni ndugu yake au tasema ni shaqiquha eh, ni ndugu wa mama Aisha watoka ni kutoka toka ni toke inaitwa shaqiq anaitwa Abdurrahman bin Abi Bakar bin Siddiq na Aisha yeye vile vile binti Abu Bakar bin Siddiq kwa hiyo Abdurrahman yani mtume saw akamwamrisha nani Abdurrahman bin Abi Bakar ambaye ni brother brother toka nitoke wa nani wa bibi Aisha an yakhruja maha aende naye ila tan'im katika eneo linaitwa tan'im an yakhruja maha atoke naye ila tan'im aende naye katika eneo linaloitwa tan'im tan'im anasema shekhe ni mawdhi'un ala arba'atin amyali min makkah ni eneo ambalo liko umbali wa kiasi cha maili nne kutoka maka na yusamma alana kwa sasa eneo hili linaitwa al Aisha eh, maarufu ukenda sasa kuna sehemu inaitwa masjid al Aisha masjid al Aisha sehemu hiyo zamani ilikuwa inaitwa Tan'im kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha Abubakar na afwan Abdurrahman bin Abubakar Siddiq ambaye ni sister wake Aisha wa aende naye afatana naye mguu mosi mguu pili mpaka aende katika eneo la la, la at-Tan'im fa'tamarat alipofika kule bibi Aisha lengo la kwenda kule ni kuweza kuleta ile e, talbia kwa maana ni eneo ambalo anaweza ni kuleta talbia fa'tamarat basi bwana mtume yani bibi Aisha akafanya umra baada alhajj yani baada kwamba alikuwa ameshafanya hija fa'tamarat akatekeleza ibada ya umra baada alhajj baada bibi Aisha amemaliza ibada hija kwa bibi Aisha hapa alichokiwa ameclaim kwamba yeye alifanya hija peke yake hakuwahi kufanya umra na watu wanarudi Madina mtume akasema siwe tabu Abdurrahman njoo fatana na sister yako nenda Tan'im ambao sasa ni Masjid Aisha kule ataleta talbia atafanya umra akifanya umra ina maana atakuwa amefanya hija na atakuwa amefanya nini amefanya ibada ya ya umra Naam, cha msingi katika hadithi hii ni huku mwanzo ambapo kisho cha habari ya mlango huu ni babu faskhi alhajj ila alumra. Mlango unazungumzia ni kuvunja ile ibada ya hija, mtu akaanza kufanya umra akatahallul, yani akawa mutamatti. Hii ndiyo lengo la hadithi hii. Katika miongoni mwa mambo ambayo ameyazungumza shekhe eh, istifadati ziko nyingi ambazo hatutoziangalia isipokuwa ni moja tu ni kwamba inajuzu kwa mujibu wa sheria mtu akaivunja nia yake ile akabadilisha nia kutoka haji akawa ni umra nam hadithi ya pili الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه قال kutoka kwa Jabir radhiallahu anhu qala amesema qadimna tuliwasili sisi qadimna tuliwasili sisi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam qadimna tuliwasili pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam tuliwasili wapi bimaana wasalna ila makkah tuliwasili maka tukitokea Madina na hii ilikuwa katika hija ya kuaga ile ambayo tushaielezea huko nyuma kwa kirefu kabisa qadimna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tuliwasili pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam qadimna tuliwasili sisi masahaba ma pamoja rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqul na hali sisi twasema labbaika bilhajj labbaika bilhajj yani kwa maana sasa wanahirimia eh, kwa maana kwamba walikuwa tayari washahirimia kama tulivyoona kule nyuma dhulhulaifa lakini hapa walikuwa wakileta ile talbia eh, labbaika bilhajj kwa maana walikuwa tayari washahirimia lakini hapa walikuwa wakileta talbia kama shekhe anasema sabaka maana e, maanaha fil hadithi rakam 211 ukirudi katika hadithi rakam 211 utakuta nini kilichokusudiwa katika e, hadithi hii kwamba e, tulikuwa sisi tukilabbi e, bil hajj nafikiri si nyingine katika tafsiri ni ile mtu anapokuwa katika maneno ya ya talbia آه، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يعني كسليكم من صحابة ولكوا كسيمة هيو فأمرنا أكتو أمريش ونمتوم صلى الله عليه وسلم فجعلناها تكيفان يساسي هي نعمرة ونعمرة faj'alnaha tukaibadilisha kwa maana tukahawil an-niyya tukaibadilisha nia kutoka hija sasa ikawa ni nini ikawa sasa tumetia nia tena ya kufanya umra lengo la hadithi hii ni fupi ni kutaka kufahamisha kwamba inajuzu mtu aliyetia nia ya hija akaibadilisha nia yake ikawa sasa akawafanya nini umra akawa yeye ni mutamatta kwa masahaba hapa kama alivyosema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika sharhi yake ni kwamba masahaba walipofika Madina walipofika Makka eh wa fi hijjatil wada والكثير منهم يقولون لبيك بالحج فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحولوا النية أن يحولوا النية ni kwamba waibadilisha nia ya hija ila al-umra ili waweka sasa wafanye umra liyasiru mutamatti'in biha ila alhajj ili wawe ni watu ambao wenye kufanya umra peke yake wakatahallul kisha wakafanya hija peke yake hii ndiyo lengo au madhumuni ya hadithi hii an jabir rahmanu qal qadimna ma'a rasulillahi sallam tuliwasili makka pamoja na sisi na mtume sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naqul na sisi tusema labbaik bilhajj fa amarna akatuamrisha Rasulullah SAW faj'alnaha tukaigeuza ile ibada ya hija kuwa umra kwamba sasa ni ni umra nam hadithi inafuatia alhadithu thalith hadithi ya tatu an Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma qala kutoka kwa Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma amesema qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aliwasili mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu na masahaba zake sabihatan kwa maana waliwasili katika mji wa makka wasalna yani qadima waliwasili rasulullah sallam wa ashabu na masahaba zake waliwasili makka kutoka madina qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliwasili bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wa ashabu na masahaba zake sabihata rabi'atin ra, eh, sabihata rabi'atin sabihatan kwa maana asubuhi rabi'atin ya mwezi nne wa Dhulhijja sabihatan waliwasili maka asubuhi rabi'atun ya mwezi nne wa e, Dhulhijja ambao ilikuwa ni e, ni mwaka wa kumi hijiria anasema Eh, muhillina bilhajj muhillina bimana tumehirimia eh muhillina wamehirimia masahaba bilhajj hijj hii tushaeleza sana maana yake muhillina bilhajj ni kwamba wamehirimia kufanya ibada ya hija faamarahum akawaamrisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam an yaj'aluha ni kwamba waigeuze ile nia yao sasa an yaj'aluha waifanye umratan kuwe ni umra kwa hiyo waivunje ibada ya hija ndio maana ile babu fashi alhajj ila umra mlango huu ni mlango unazungumzia kwamba inajuzu kuvunja nia ya hija na ikawa sasa ukaweka nia ya nini ya umra ikawa ni mtu mutamatta anasema fa amarahum akawaamrisha an akawaamrisha waifute yani waijalie ile nia yao ile sasa ni ibada ya umra lakini ifahamike ya kwamba sio wote e, baadhi ya masahaba ambao walikuwa hawakuja na kichinjo e, anasema Sheikh Uthaymeen ay amarahum as-sahaba wal muradu man lam yakun minhum ma hu hajj ni wale masahaba ambao walikuwa hawana wanyama waliotoka nao huko hawa ndio akawaambia nyinyi badilisheni nia yenu ama wale waliokuwa na wanyama wao kabisa wale mtume wakawaambia wabakie vile vile wasibadilishe nia faamarahum akawaamrisha an yaj'aluha waijalie waibadilishe eh, iwe ni umra faqalu wakasema ya rasulullah ewe mjumbe wa Allah ayulhilli ayulhilli mumana ya, yani tumehalalishiwa nini ayulhilli tumehalalishiwa nini wakusudia e, ukishakufanya umra unatahallul kutahallul yani unavua zile nguo za ihramu na mambo sasa masaba akawa anasema ah, tunaibadilisha nia eh? tunafanya umra sasa tumehalalishiwa nini yani kitu gani kitachokuwa ni halali kwetu sisi ayu eh, faqalu ya rasul ayul hilli ni jambo gani ambalo sisi tutakuwa ni tumehalalishiwa nini na nini qal akasema bwana mtume sallam alhillu kulluhu alhillu kulluhu bimaana ni kwamba kuhalalishiwa kila kitu alhillu kulluhu kuhalalishiwa kila kitu neno alhillu kulluhu lafasiriwa ni kwamba ni mpaka mtu anakuwa na fursa na, na ruhusa ya kupata kukutana na mkewe hii ndio inaitwa kuhalalishiwa kila kitu kwa mtume akamwambia alhillu kulluhu ni kuhalalishiwa kila kitu, sio kwamba nusu nusu. Ah, ni kwamba mtu anakuwa yuko huru kabisa, yuko free kufanya e, mpaka jambo la, la ndoa kama alivyosema Ibn Uthaymeen katika sharh jimali yake ni kwamba bwana mtume saa salam walipofika maka katika mwezi wa nne wa hijja fa amarahum nabii salam an yuhawilu ihramahum bilhaji ila al ولم يشمل هذا الأمر من كان قد سقى الهدي فسألوا محل الشاهد wakamuuliza bwana mtume sallam ayul hillu hilluhum ni kitu gani ambacho wamehalalishiwa kwao hal huwa alhillu kulluhu je ni kuhalalishiwa kila kitu kuhalalishiwa huko alladhi yahillu bihi an-nisaa ni kwamba wanaume wataweza kukutana na wake zao kindoa ndio mtume akasema naam alhillu kulluhu mmehalalishiwa kila kitu yani mwanamme anaweza akakutana na mkewe katika tendo la jimaa an abdullah ibn abbas radhiallahu anhuma قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم aliwasili bwana mtume saa salam wa ashabuhu na masahaba zake katika mji wa makka wakitokea madina sabihata rabi'atin ni asubuhi ya mwezi nne wa Dhulhijja ilikuwa ni mwezi wa kumi e, mwaka wa kumi afwan hijria bilhajj faamarahum akawaamrisha e, muhillina bilhajj wakitahal yani kwa maana wakileta kwa maana wao walihirimia eh, ile ibada ya hija akawaamrisha faamarahum lakini wale tu ambao hawakuswaga wanyama أن يجعلوها umra waigeuze sasa iwe ni umra faqalu wakasema ya rasulullah ayulhil ni kuhalalishiwa nini au tumehalalishiwa nini na nini qal akasema alhillu kulluhu nam katika hadithi inofuatia alhadithu rabi' hadithi ya nne an urwa bin zubair kutoka kwa urwa bin zubair qala nasema suila aliulizwa Osama bin Zaidi wa ana na mimi jalisin hali ya kwamba nimeketi Urwa anasema aliulizwa suila nani Osama bin Zaidi lakini kati anaulizwa wa ana jalis mimi nilikuwa nimekaa wa ana jalisin na mimi Zubair bin Urwa eh, Urwa bin Zubair nikaa nimeketi swala lenyewe lilikuwa hivi kaifa kana rasulullah sallam yasiru hina dafa kaifa yani vipi namna gani kaifa namna gani vipi kana alikuwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru anatembea au anakwenda دفع حين دفع hina dafa mu maana hina dafa hina dafa kumbe mtu akima, katika matendo ya hija nafikiri wengi wafahamu walokwenda hija ukitoka Arafa jua pale Shazama unaelekea Muzdalifa sasa distance kutoka Arafa mpaka Muzdalifa mwendo ambao unaotoka hapa yani unaotumika ndio unazungumziwa hapa kwa hiyo from arafa to muzdalifa hii inaitwa dafaa dafaa ni mwendo yani ni kutoka arafa kuelekea muzdalifa hii inaitwa dafaa kama alivyofasiri Sheikh Uthaymeen katika katika sharhi yake vile vile akasema dafaa ni sara min arafati ila almuzdalifa ni mwendo kutoka arafa mpaka muzdalifa wadhālika ba'da al na huko ni baada ya kuzama kwa jua lailatu idi nahari yani usiku wa kuamkia kuchinja kwa hiyo neno lilokuja hina dafaa maana yake ni kwamba kutoka maarafa kwenda muzdalifa bwana mtume alikuwa anakwenda vipi kaifa kana yasiru anatembea namna gani kaifa kana kaifa namna gani jinsi gani vipi kana alikuwa rasulullah sallam yasiru anatembea hina dafaa kutoka kutoka arafa kwenda muzdalifa qal akasema e, yani Osama bin Zaidi kana yasiru al-anaq alikuwa bwana mtume salam akitembea al-anaq maana al-anaq al-anaq ni mwendo ambao ulikuwa si wa haraka wala si wa kidogo kidogo ni mwendo ambao ulikuwa ni kati na kati baina haraka na kidogo kidogo kama fassara eh, Sheikh Uthaymeen katika sharhi yake ni kwamba wa huwa sairun munbasitun يتحرك بعنق ليس ليس سريعا ولا يطيع ولا ولا بطيء ولا بطيئا ليس سريعا si mwendo haraka wala batian wala mwendo ule wa polepole eh, bataa kwa nini mfano huyu kuku anaitwa bata kwa Kiswahili leo tumekula bata tunataka tununue bata tuchinje bata kachinjiwa bata ni neno ambalo nataka neno bataa bataa ni kule kutembea kidogo kidogo eh kidogo kidogo kwa hivyo bata anatembea kidogo ah, bata lakini asili yake ni neno la Kiarabu bataa kwa hiyo neno eh, anaq maana yake ni kwamba ni sairun ni mwendo ambao ulokuwa laysa sari'an wala bati'an si mwendo wa haraka kuchepuka wala ule mwendo wa kidogo kidogo kama vile slow motion akasema qal anasema Usama anamjibu e, anajibu swala liloulizwa anasema kana alikuwa yasiru al-anaqa kwa Kiswahili ni mwendo wa kati na kati al-anaqa mwendo wa kati na kati bimaana ya kwamba <clears throat> ni mwendo ambao ulikuwa wakati na kati fa idha wajada fajwatan basi anapopata fajwa nafasi eh fajwa anapopata nafasi nassa nassa neno nassa sasa hili litakuwa ni opposite dhidi ya ya nini ya al-anaq kama alivyosema Sheikh Uthaymeen nassa bimaana asra fa idha wajada fajwa eh, akipata nafasi unajua mnapokwenda sehemu kuna eneo labda limekaa tambarare vizuri zaidi eh, kwa sababu bwana mtume alikuwa anachapuka na mnyama wake asra anakwenda haraka haraka akipata nafasi lakini mwendo wenyewe asilimia kubwa kutoka Arafa mpaka Muzdalifa ilikuwa ni al-anaqu bimaana mwendo uliokuwa wakati na kati baina ya kwenda haraka na baina ya kwenda e, kwenda kwenda kwenda kwenda kidogo kidogo al'anaqu inbisatu sayr wan nasu e, e, kwa maana ya, ya, ya fauka dhalika al-inbisat bimaana kuwa mwendo ule wa wakati na kati an Urwa bin Zubair kutoka kwa Urwa bin Zubair qala anasema suila Osama bin Zaid aliulizwa Osama bin Zaid wa ana jalisun na mimi nilikuwa nimeketi aliulizwa kaifa kana rasulullah sallam vipi namna gani alikuwa mtume salamia siru akitembea akienda hina dafaa kutoka arafa kwenda muzdalifa qala akasema usama kana yasiru alanq alikuwa akienda katika mwendo wa kati na kati fa idha wajada fajwatan akipata fursa nafasi basi nassa asra anazidisha kidogo spidi katika uendaji akasema e, Sheikh Uthaymeen katika miongoni mwa faida ya hadithi hii fawaidul hadithi ni mashru'iyatu ad-daf' min arafat eh bisairin laysa bilbati'i wala sari'a yani hapa ndipo inapatikaniwa sheria sunna ya mwendo baina ya Arafa na kufika Muzdalifa ni mwendo ambao ulikuwa usiwe wa haraka mno na wala usiwe wa kidogo kidogo mno lakini uwe wakati na kati bimaana fi almuttasa almuttasa eh, ni ule mwendo ambao ulikuwa eh, wakati na kati illa eh, illa fil muttasa kwa isipokuwa kama mtu kama atapata chance anaweza kidogo akachapuka sasa hizi ni miongoni mwa eh, faida za mahujaji kwamba watambue kwamba mpaka mwendo bwana mtume alikuwa anakwenda mwendo maalum kutoka sehemu fulani mpaka sehemu fulani kwa hiyo mambo ya kusukumana tena bwana mtembee huko bwana mtembee bwana haraka haraka e bwana hapa Arafa mpaka Muzdalifa kulikuwa kuna aina fulani ya mwendo bwana mtume alikuwa akitembea si haraka wala si polepole kwa hiyo hii itategemea vile vile na ahwali ya, ya ile e, izdiham ya watu naam